1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Llego quitativo el party, mi bulla te pone rocho, el humo juca me arrebata y me enfoco en tu pecho. Todo el mundo desprogramado, siendo el party dilocado. Y que ni de los platos es que estamos liquidados. Tengo corre hasta acá y un guaremate pa'l mandado. Porque andamos en VIP, tú y tu coro está picado. Están en mute apagado y eso que no me he buscado. Deja que mangue el malvete que se le eche en todos lados. No, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es. Ponme tu hueso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. No se da un mami pico para acá, pues no se da un pelagato Mami pide lo que quiere, si por cuánto yo lo gasto Te he matado por un moquito, yo soy con pito, le meto Tu bolsito un tempito, pero nunca tuve pito En los líderes de promoción y a los focos no te doy Porque mi música ES BARRIAL soy tribón desde chiquito Ahora me metí esta guacquise, lo cuapundía todo esto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, what 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Ponme 3, 4, 1, 2, 3, 4.